eta lehenik Orlandon pasatena esatu batuetan. Berba akizuete, gana Orlandon izan da uh, tiroketa bat, uh, nightclub bat, ean? Bakizute hori? Nor bakizak den Orlandon? Nik ez me oino izaitea ringarria da Ebe norbait dina atziloka zela. Bakizute ez Nire ustez, eh, da dielo zela zen, ez du kantik eta sartzeko. Kesu delako? kesu delako, bai, homoseksual hainiz duten ziren diskoteka horretara, besta egitera. Gizon hori sartu da, eta tirokatu ditu, zaitik. Homoseksualak ez ditu bat ere maite. Homoseksualak ez ditu bat ere maite, orduan, hil ditu. Normala da hori? Ez, biziki zozoa da hori induen. Ez da bat ere jespetua hori. Eta gero ere ez da razoen bat ez maitatzeko homoseksualak egin hiltzea. Zentadira jendeak gubezala. Zuentzat homoseksualak behituzte eskubideak bereziak edo gubezala, do justuki ez dute dere txuriko kamer. Ba, egu bezal bezala dira, da justu uh, eh, eien gustua, eh, hola, hola dira. Uh, ez dute aurrek itena lalegarrekin. E justu posible dute aurra bat egitea, baina uh, joan berdera ospitale batean. Zuntzat, normala da homoseksuala izatea edo ez? Uh, bai, normala da, zenta gu bezala bizi dira. Uh, homoseksuala izatea da gustu bat justu. Dibidez mutikoak maitatzea mutikoak, tan eskak enetzat normala da. Piska bat berezia da, baina normala da. Zagetik, odon, jende batzuek prestatzen dute ez dela normala, eta batzutan erlio batzuek debekatzen dute, ere? Zozoa direlako. Zikina atxe dute lako? Uh, ah, Dioz direz, da haiek ez dute atxe maitean eskarik. Bon, beste gai batera pasko eta nintzatuko gira Eurokopaz. Nork segitzen du Eurokopa, futbol Eurokopa? Piskabat, bai, batzutan pesta batean txegitu dut. Uh, bak zute, uliganen artean borroka bat zandela, duan den asteburon, zer da uligan bat? Nork edarki zer den uligan bat? Pertsona bat? Bai, pertsona bat, mena zer da. Zaitik uligan ez dugu. Zenta ulietan sinertzen du, ortako ulitan uligan. <laughs> Kasik ez, ez da hori. Besteak ez dakizute, uliganak dira kilolan eh, talde baten zale direnak, maina biziki askar, eta batzutan E, bortitzak direnak. Joan den asteburuan, Errusia eta Inglaterra arteko oligen artean borroka animaleko bat zanda Marseillan. E, zer duzue, jortaz? Ebe, ez da bat egonki. Zaitik? E, zen da e, minartuak izaiten aldira. Zozo lodiak dira, eh? Zozo hain itzegunez? Ba, bai, me, ez da nire gatik sobera borrokatzen badira. Joko bada eta ez da behar borrokatu. Nik atxemaiten tristea daila jendeak orako gauzak egitea. Draitak eh, deia ikusi du alako zerbaitzipia zelarik. Ez du partartu? Um, beldurtu da. Nik beldurtut eh, olako gauzekin. Eh. Ez da uliganik hemen? Pilotan ez da uliganik? Ez dira bat argiak zta huliganak uh, iten dute, baina bat da justu. Beraz, uh, da dioko bat. Mundua gaizki ekin da. Baina joke huligana biakatu zna borroka maite dut. Ekaitzen duzu maitze duzula borrokal, mehen huliganetan, odola baute hainitz eta dena hainitz minak Beraz, uh, isi lotoi. uh, egiten dute borroka, galtzen dutenek eh, nahi dute egin borroka, zenta dira galtza egiletzak. Eta orduan, horren kontra haietzeko, antolatzaileak erabaki dute, alkola debekatua izanen dela, zelaien inguruetan. Gauza hona da hori? Alkoaren gatik da hori dena? Ez da horren gatik, baina horren gatzik balimazen nik ere ginen nuen hori. E, ez dut atxo alkolaren gatzik dela, baina galtzaile sajak direlako, jendeak. Mi posible da, ebe um, begiratzen dutelarik hori um, telebistan, ebe hastea denak borrokan zenta ziren ekipa horren zat, eta bestak ekipa horren zat, eta hastea borrokan. Ostion bezala ez dut baite, ez bate maite olako gauzak eta ez nahi hemen gertatzea.